Dievs ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. gadsimta mistiķa Avila Terēze. It visā, kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzējumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, Māsa Meinārda. vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Es esmu sveicināts radio Marija klausītāji 14 un 7 minūtes. Kā jau dzirdēju, šis ir raidījums vienkārši un mierīgi, Šeit kopā ar tevi studijā Ojāra Vācieša ielā 6 esmu es, māsa Meinarda, un nu, gandrīz kā katru otrdienu man tiešām arī šodien ir a, prieks ar tevi satikties. Nu, un, a, ja mēs zinām, ja tu zini, ja jūs zināt, <laughs> tad šodien ir kārtējā. Ja? lūkšanu nedēļas pār kristiešu vienotību diena. Pirms pēdējā diena rīt mēs šo nedēļu noslēgsim, kas nebūtu nenozīmē, ka šī tēma vai šis nodoms, lūkšana nodoms paliek nesvarīgs, bet tā kā mēs šodien vēl esam šīs nedēļas ietvaros, tad es aicinu tevi klausītāji būt kopā un arī kopīgi šodien šeit šajā mūsu uh, laikā, mūsu raidījumu laikā pārdomāt kristiešu vienotības eh, noslēpumu eh, zem tāda, nu, mazliet varbūt provocējoša nosaukuma eh, katolis parastais un ekumēnisms. Vispirms jau mums būtu jāsaprot, ko tad <laughs> ko tad es <laughs> domāju ar šo uh, apzīmējumu katolis parastais. Ar to es gribu teikt, ka es te um, neietveru šajā, lai man piedod uh, <laughs> visi mūsu hierarhi, mm, kaut arī viņi jau arī ir īstenībā katoļu parastie, ja jau tā nopietni mēs gribētu tam pieiet, vai ne? Uh, Bet, nu, joks jokam, tātad ir runa par to, ka e, runa par ekumēnismu kā par tādu mana, nu, tāda normālā vidusmēra katoļa e, ikdienā. Kā tas izpaužās, kāda ir mana pieredze, e, kā es to redzu, mm, kā es to esmu piedzīvojis. Un tieši tas arī jautājums ir, protams, tev klausītāji, ja tu tagad klausies tieši e, tiešsaistē, tiešraidē. <laughs> tiešraidē. Ja tu esi pieslēdzies mūsu YouTube kanālam, eh, tad tev ir iespēja gan eh, klausīties, gan skatīties, gan arī piedalīties. Un, eh, ja tu izvēlēsies piedalīties, par ko es ļoti priecāšos, tad, ja tu rakstīsi vai piezvanīsi šeit uz studiju, tad būtu jauki, ja tu padomātu par to, mm, kā tu atbildētu uz jautājumu, kāda ir tava tieši tava klausītāja pieredze saistībā ar ekumēnismu? Tātad katolis parastais un ekumēnisms, ekumēnisms. Kā tas ir iegājis, kā tas ir klātesošs tavā ikdienas dzīvē. Ja tu vēlēsies uzrakstīt uh, uz studiju izziņu vai WhatsApp ziņu, tad tālruņa numurs 266 77 272, ja vēlēsies piezvanīt 67 969 131. Un pirms mēs ķeramies klāt tēmai, uzreiz, nevis pirms mēs ķeramies, bet <laughs> ķeroties klāt <laughs> tēmai, es vēlētos uzreiz novilkt tādas robežas, lai mēs tā saprotam patiesībā, par ko mēs īsti runājam, jo, diemžēl, tas ikdienas mm, valodā vai ikdienas saziņā pazīstamais teksts, ka, nu, lai tikai – cilvēks kaut kam tic, un, un visi jau tāpat kaut kam tic, un labi vien ir, ka tic, nu, šajā reizē tas īsti nav tas, par ko mēs uh, nu, runāsim, par ko es gribētu, lai mēs runājam. Runājot par kristiešu vienotību, mēs runājam par uh, cilvēkiem, kuri uh, pieņem Kristu kā savu kungu, tātad tie, kuri ir kristīti, Mm, trīsvienības vārdā, kuri atzīst e, Kristu par pestītāju, par glābēju. Ja? Attiecīgi, e, man liekas, ka diezgan bieži e, tiek jaukts e, ekumēnismu jēdziens ar starp reliģiju dialoga jēdzienu. Ja mēs runājam par e, mūsu brāļiem ticībā tādā nozīmē, ka viņi arī tic vienam dievam, e, Eh, saucot viņu savādāk, bet, nu, vienalga tic vienam dievam, tātad, ja mēs runājam par brāļiem judaismā vai brāļiem islamā, tad šoreiz eh, šo tēmu mēs noliekam tā kā drusciņ sāņus. Eh, lūkšana, lūkšana nedēļa par kristiešu vienotību skar, jeb, jeb ietver sevī tieši kristiešu vienotību. Tātad dažādās šīs kristiešu mm, saimes, nedalot tur pēc, tagad pēc nozīmes, kurš svarīgāks, kurš mazāk svarīgs, tātad ir runa par tiem, kuri eh, tic Kristu un kuri pieņem Kristu par savu eh, pestītāju un kungu. Jāņa evaņģēlija 17. Eh, nodaļā Es atgādināšu, ka šī un tās nodaļas, kas tur ir apkārt, 15, 16 un arī dzen um, 17. nodaļa e, runā ir veltīta patiesībā Jēzus e, runai pēdējo vakariņu laikā, un šajā 17. nodaļā 11. pantā mēs lasām. Jēzus saka, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es eju pie tevis, svētais tēvs. Uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis – lai viņi ir viens, itin kā mēs. Un šajā pašā 17. nodaļā, mazliet tālāk, 21. pantā, Jēzus saka, lai visi ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Jēzus saka, lai viņi ir viens, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Lūk, manuprāt, un tā ir absolūti tagad mana ideja, es, protams, neesmu nekāds tur milzīgais teologs un, un viszinis, bet man liekas, ka tas ir ļoti būtiski saprast, ka šī kristiešu vienotība ir, ir fantastiska zīme arī pasaulē, ka Dievs ir sūtījis Jēzu. Un kā mēs pēc mirklīšu redzēsim, ka šīs vienotības trūkums bija arī uh, iemesls, kāpēc tie, kas sludināja Kristu, sāka meklēt tos uh, ceļus, kā tad atgriezties pie uh, vienības. Bet par visu pēc kārtas. Bet atgādinu klausītāju, protams, arī tavs viedoklis un tavu pieredze mm, tādā ikdienā, ikdienas pieredze saistībā ar ekumēnismu, ar brāļiem mazām no citām konfesējām būs mīļi uh, Eh, tiešām vai nu lasīta, vai izdzirdēta telefona zvanā, ja tu izvēlēsies piezvanīt. Ja mēs uh, ieskatāmies vēsturē, tad līdz pat 9. gadsimta vidum ar vārdu ekumēnisms tika saprasts pavisam kaut kas cits, nekā mēs to esam pieraduši šodien. Ja šodien man kāds saka vārdu ekumēnisms, man ir pilnīgi skaidrs, ka, eh, par ko ir runa. Ne? Savukārt, ja mēs skatāmies tīri etimoloģiski, tad šie divi vārdi, kas uh, veido vārdu ekumenis, ekumenisms, jeb no kuriem vārds ekumenisms ir veidojies, tātad oikos un menein, oikos ir nams un menein palikt, būt, mājot. Nu, ja mēs tā saliekam kopā, tad doma kā tāda, palikt kādā namā, palikt mājā, palikt kaut kur kopā. Un grieķu pasaulē ar šo Oikumene saprata gan grieķu un barbaru pasauli, tātad faktiski visu to teritoriju, kuru pazina tā laika cilvēki. Un e, mazliet vēl vēlāk ar šo vārdu rakstoja, raksturoja universālismu un vispārīgumu. Ja tātad e, šim vārdam bija tāda nu, pilnīgi cita nozīme, pilnīgi cits, e, cita būtība. Un, ja mēs skatāmies jaunajā darībā, tad faktiski šo vārdu tur var atrast tikai 14 reizes. Tātad ļoti maz. Un e, savukārt, ja mēs skatāmies kristietībā, tad e, šis, m, ar šo terminu mēs apzīmējam tādu kustību, kura ir vērsta uz vēsturiskās sašķeltības pārvarēšanu. Tas tāds nu, mēģinājums formulēt, kas tad ir ekumēnisms. Mm, tādā mūsdienu izpratnē. Un, ja mēs mēģinām atrast tādus, nu tā, ieskatīties vēsturē, ko tad īsti tas, eh, kurā brīdī tad tas ekumēnisms ir radies, tad, protams, ka es tūlīt skatīšos <laughs> vēsturē, bet tas, ko es tikko jau lasēju no uh, Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļas, tas parāda, ka šie Jēzus vārdi uh, no Jāņa evaņģēlija parāda, ka viņš jau zināja, ka kaut kas būs ne tā. <laughs> Zinot mūsu vājo dabu, viņš jau tad lūdzās par mums. Man tagad nāk prātā arī uh, Jēzus uh, labā gana runa, kad viņš saka, man ir arī citas āvis, kuras jāatved. Ja? Tad, tad, nu, protams, tāda, tāda nojausma priekš mums, Jēzus kā Dievs noteikti redzēja vairāk un plašāk nekā mēs, bet viņam jau bija šī nojausma par to, ka mēs nu, savārīsim ziepes un no tā skaistā, ko viņš bija gribējis, mēs uztaisīsim kaut ko draņķīgu, vai ne? kaut ko izjauksim, un tad pēc tam paši atkal pulēsimies uh, salīmēt kopā. Kā jau es pirmīt pieminēju, tad uh, tie pirmie, kas nu, ir runa par 19. gadsimtu apmēram, kad dažādu mm, kopienu protestanti izvēr tādu aktīvu misionāro darbību, ka tad arī tieši šajā te protestantu vidē kļuva redzams, ka uh, nu, kaut kas ir jādara ar to kristiešu vienotību, tāpēc, ka, nu, piemēram, sludinot evaņģēliju kādās Āfrikas uh, zemēs, uh, tad uh, tie vietējie cilvēki uh, bija neizpratnē, ka ir vairākas misijas, nu, tagad tā ļoti uh, rūpju pieļausim, ka tur mm, vienā mm, kaut kādā <coughs> atvainojos lūdzu, vienā kaut kādā ciematā sludina uh, cilvēki Kristu, kurš ir krustās īsts un kurš ir par mums augšām cēlies, un viņi māca, ka pareizi ir, ir lūgties šādi, un savukārt turpat pāris ciematus vēlāk, tālāk sludina kāds cits un māca, nu, it kā līdzīgi, bet tomēr kaut kā drusku savādāk, respektīvi tur, nu, pieņemsim, ir, nu, lai neapvainojas anglikāņi, bet pieņemsim, ir kāda anglikāņu misija, un turpat netāli ir katoļu misija, un tad tie nabaga vietējie īsti nesaprot, par ko ir runa, ka tiek sludināts mīlestības dievs, Dievs, tiek runāts par to, ka Dievam katrs cilvēks ir svarīgs, ka viņš par visiem ir nomirs pie krusta, bet šie sludinātāji, šie baltie, e, gan no vienas, gan no otras puses īsti tur savā starpā nesaprotas, vai ne? Un tas, protams, ka radīja arī tādu zināmu um, disonanci, nu kas te tagad īsti notiek, it kā runā par mīlestību, bet pašiem savā starpā ir problēmas. Tas taču ir kaut kas pazīstams, vai ne? nemaz <laughs> tālu nav jāmeklē. Eh, es domāju, ka ļoti bieži, ka mm, gadās tā joprojām, ka kaut kādās pilsētās, nu, katrai draudzējuši tiesības eh, kaut ko darīt un, un sludināt un rīkoties, bet eh, Latvijā jau mūsu nav tik daudz un būtu ļoti skaisti, ja mēs tomēr kaut kā meklētu tās iespējas darīt to kopā, tīpaši tādās mazākās pilsētās, ne? bet par to arī sīkāk mazliet vēlāk. Nu, lūk, tātad 19. gadsimts ir tas, kad, kad šīs tādas ļoti tādas redzamas E, lietas sāk notikt, tātad runas un, un lūkšanas aizsākas par šo kristiešu vienotību, un tā kā es jau teicu, tas tieši e, sākas protestantu vidē. vidē. Un 1910. E, gadā notiek tāda tikšanās, kuru vēlāk jau tā precīzi nosauc par vispasaules misiju konferenci, ko organizē metodisti, Un e, vienlaiks jāpiebilst, ka šajā e, konferencē klātesoši ir tikai protestantu kristieši. Un eh, tomēr tas ir tāds ļoti nozīmīgs solis, jo jau e, tiek likti pamati vēlākai ekumeniskai kustībai. E, savukārt, e, mazliet vēlāk, 900, 1919. gadā, tiek dibināta Pasaules baznīcu padome. Nu, un te, protams, arī jāņem vērā uh, 20. gadsimta vēsture, um, šī te Pasaules baznīcu padome tiek dibināta uzreiz pēc Pirmā pasaules kara, bet mēs zinām, ka drīz, pavisam drīz sākās arī Otrais pasaules karš, un tad jau, protams, ka visi plāni, eh, kuri tika ehm, būvēti, par kuriem tika domāts, visas idejas, nu viss bija jāatliek malā, jo tas, kas notika Eiropā, neļāva tajā brīdī uh, turpināt vai īstenot šos te plānus. Savukārt, uh, eh, 1948. gadā Amsterdamā jau uh, tika mm, tādā tikšanās reizē pārstāvēt 147 dažādas ekleziālās kopienas, bija arī dzan šajā padomē atsevišķi pareizsīgo baznīcas, bet, diemžēl, ja mēs runājam par Romas katoļu baznīcu, tad mūsu baznīcas pārstāvi tajā tikšanās reizē bija tikai kā novērotāji, un tas ir tā diezgan skumji, bet, nu, Vēsture ir vēsture un fakti ir fakti, ko nu tur mēs izdarīsim. Savukārt, ja mēs runājam par katoļu baznīcu, tad interesanti ir tas, ka mm, pirmais, e, kurš sāk runāt, nu vismaz tā plašāk runāt, respektīvi iekļaujot jau tādas e, ekumēnismas vēsmas e, pat dokumentos un ir runa par encikliku uzmanību, encikliku, kurā ir publicēta tūkstoši 894. gadā, tas ir pavas uh, Leons 13. 1894. gads Orientalium dignitāt, dignitas uh, enciklika, kur viņš runā par austrumu uh, baznīcas nozīm, nozīmīgumu, īpaši liturģiju un klosteru dzīvi. Uh, savukārt, uh, mm, nākamajā enciklikā runājot par pareizticīgiem, viņš lieto Eh, terminu mīļotie brāļi un mudina uz vienotību. Eh, un tieši šis pāvests ir arī tas, kurš e, apstiprina īpašu tādu lūkšanu par kristiešu vienotību, un tā ir novena pirms vasaras svētkiem. Protams, ka tas arī ir ne par velti un, un ļoti zīmīgi, ka tieši pirms vasaras svētkiem, jo mēs zinām, ka vasaras svētkos mēs a, svinam svētā gara nonākšanu, attiecīgi Mm, acīm redzot, pāvests ļoti labi saprata un vēlējās akcentēt to, ka tas, kurš ir spējīgs mūs vienot, tas ir svētais gars. Mēs paši savā spēkā eh, to nespējam. Eh, savukārt eh, pāvests Pīs 12. Mm, turpināja iepriekšējo pāvestu iesākto un Eh, savukārt 1949. gadā ir eh, eh, instrukcija, mm, kurā tiek uzsvērts, ka ekumeniskā kustība ir svētā gara darbs. Un šajā dokumentā tiek arī doti praktiski no, norādījumi, kā mm, rīkoties, kā uzvesties katoļiem, tiekoties ar citu konfesiju pārstāvjiem. Nu, un tad jau, protams, jāatcerās, ka pavisam, pavisam drīz sākas uh, svētā Jāņa 23. laikmets. Tie, kas seko līdzi šiem te mūsu raidījumiem vai mūsu otrdienas sarunām, varbūt atceras, mums bija raidījums par Jāņa 23. dzīvi, un, nu, ja gribas apskatīties, tas, manuprāt, bija septembrī, var paskatīties vēsturē, arhīvā, es atvainojos, <laughs> var apskatīties arhīvā, noklausīties šo redzījumu. Fantastiska personība, mm, kad viņš kļūpa par pāvestu, daudziem likās, nu, ka tas ir tāds mm, pārējais pāvests un ko tad viņš tur daudz izdarīs, bet tieši viņš ir tas, kurš 1959. gada janvārī pasludināja ekumeniskā koncila sasaukšanu. Un bija skaidrs, ja jau tas koncils tā tiek nosaukts, ka būs uh, runa arī par kristiešu vienotības jautājumiem. Nu, protams, ka mēs nevaram arī tā kā nepieminēt tādā vēsturiskā griezumā skatoties, ka bija dažādas iniciatīvas, kuras varbūt tā nebija uzreiz tajā brīdī pamanītas, kad viņas tika īstenotas, bet viņas tomēr bija klātesošas, jo, piemēram, 1925. gadā Eh, Bēļģijā tiek izveidots eh, benediktīniešu klosteris, kurā īpaši attīstās eh, austrumu baznīcas teoloģija un liturģija, iedomājieties. Un pie tam šis klosteris top pateicoties pāvesta pie 11. ierosmei. No sākuma Amē un vēlāk Ševetonā. Savukārt 1938. tika izveidot brālība una sankta. Nu, un atceramies arī, ka uh, brāļa Rožē Šuca, Šuca dibinātā kopiena Tezē ciematā Francijā, tas bija otrā pasaules kara uh, gados, kad viņa tapa, arī, arī zan tika praktiski meklēt vienotības ceļu kristiešu starpā. Nu, un, protams, ka jāatcerās arī par šo te lūkšanu nedēļu pār kristiešu vienotību, kura tikai sākta 20. gadsimta sākumā, 1908. gadā, un interesanti, ka to aizsāka mm, anglikāņu garīdznieki, kuri paši vēlāk e, konvertējās. Tiesa gan es negribētu ļoti šo popularizēt, jo tas ir arī tā maldīgi domāt, ka e, un uzskatīt un mudināt kādu uz to, ka, e, ka lūkšana nedēļas par kristiešu vienotību mērķis varētu būt tagad mazveid konversijas, ja, uz vienu vai uz otru pusi nebūt, nē, nu, bet te fakts kā kā tāds, jā. Nu, eh, tad, tad, tad eh, sākotnēji, jā, eh, protams, ka varēja kādam likties, ka mēs te tagad lūdzamies, lai visi nonāk īstajā, īstajā baznīcā, bet pateicība Dievam ar laiku tomēr nonāk, nonācām līdz tam, ka šī lūkšana nedēļa ir nevis par citiem kristiešiem, bet gan lūkšana visiem kopā. Ir 14 un 27 minūtes, un šajā brīdī, man klausītāji, es tev aicinu ieklausīties dziesmā no Libānas, un savukārt pēc dziesmas mēs atgriezīsimies studijā, un es atgādinu, ka arī tu esi aicināts šodien padalīties ar to, kāda ir tava pieredze saistībā ar ekumēnismu, tava parastā katoļu pieredze. 14.31. Tu klausies Radio Marija Latvija. Šis ir raidījums vienkārši un mierīgi. Šeit studijā esmu es, māsa Meinarda, un mūsu, mūsu <laughs> šīs dienas sarunas tēma ir ekumēnisms katoļu parastā pēdiņās dzīvē un ikdienā. Tiesa gan pagaidām man neviens katolis parastais, acīm redzot, neviens neuzskata sev par parasto, piedodiet, tas tiešām nav aizvainojums, <laughs> es arī uzskatu sev par katolu parasto, bet nu es ļoti ceru, ka kāds no jums tomēr vēl vai nu uzrakstīs un padalīsies vai arī piezvanīju šeit uz studiju, lai pastāstītu savu uh, pieredzi savā ikdienā, savā dzīvē, kā tas izpaužās, kā tu esi piedzīvojis. Pirms es ķeros pie tiem, kuri man, pie to liecībām, kur jau man vakardien vai aizvakar pat uzrakstīja un padalījās ar, ar savu pieredzi, ieskatīsimies kopīgi katoliskās baznīcas katehismā, burtiski pāris punktos, pāris tādās domās, kas, manuprāt, var nedaudz nu, tā kā izgaisot mums šo jautājumu, kā to ekumenismu tā praktiski ieviest savā dzīvē un Ko tad baznīca no mums sagaida? Jo, eh, kā es vakardien atklāju, godīgi atzīstos, eh, katehismā ir pat tādi eh, ieteikumi, mm, tepat ir rakstīts, ka, ko nepieciešams darīt. Mm? Redziet, kā? Es nemaz nezināju. Tātad, atverot katoliskās baznīcas katehismu 820. punktā, mēs lasām, ka jā, šī vienība, mēs ticam, ka vienība nemitīgi pastāv katoliskā baznīcā un ceram, ka ar katru dienu tā aug līdz pasaules beigām. Un tālāk šajā pašā punktā tiek pieminēts arī tas fragments no Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļas, kuru mēs raidījuma pirmajā daļā jau mazliet pārdomājam, kurā ieskatījāmies, bet tālāk šajā pašā 820. punktā ir viens ļoti būtisks teikums – Vēlēšanās atjaunot visu kristiešu vienību ir Kristus dāvana un svētā gara aicinājums. Tā neesmu mēs. <laughs> Tas ir katehisms, kurā mēs lasām šādas te vārdus. Un savukārt jau nākamajā punktā mm, ir šie te pamudinājumi jeb ieteikumi, un tur mēs lasām, lai piemērotā veidā atsauktos uz šo aicinājumu ir nepieciešams, un tagad būs vairāk šie te ieteikumi. Pirmais no tiem – nemitīga baznīcas ar lielu burtu atjaunotne un arvien lielāka uzticība savam aicinājumam. Un te mums ir ļoti labs tāds jautājums sirdsapziņas izmeklēšanai, ko es vispār saprotu ar savu kā kristieša, kā katoļa aicinājumu. Ko tas nozīmē vispār? Uh, kas tas ir manā dzīvē un uh, kā tas izpaužas, ko es daru, lai es kļūtu ar vien labāks kristietis. Un cik es esmu uzticīgs savam aicinājumam. Es domāju, ka te mm, daudziem no mums, un es jau <laughs> pirmkārt patiešām šajā mirklī domāju pati par sevi, paliek kauns un gribas palīdz zem galda šeit pat studijā, bet nu es nevaru to izdarīt, jo man vēl ir jāparunājās ar jums mazlietiņ. Nākamā lieta, ko piemina katehisma 821. punkts, tātad, lai at, vēlēšanās, tātad, lai šī vēlēšanās atjaunot kristiešu vienotību, īstenotos, kas mums vēl ir vajadzīgs? Sirds atgriešanās, lai arvien vairāk dzīvot saskaņā ar evaņģēlīgu garu – Es domāju, ka te neko daudz nevajag paskaidrot, ja mēs veicam sirdsapziņas izmeklēšanu, ja mēs, eh, nu vismaz pirms grēksūdes, bet varbūt arī biežāk. Un ja mēs to darām biežāk, es domāju, ka mēs ļoti labi arī redzam, ka mums ir nepieciešama atkal un atkal no jauna a, eh, sirds atgriešanās. Tas jau nav tā, ka ar vienu reizi pietiek, es esmu tagad atgriezies un viss ar mani ir kārtībā. Nebūt nē. Nebūt nē. Eh, nākamā lieta, eh, ko piemin katehisms, ir kopēja lūkšana. Sirds atgriešanās un dzīves svētums ar publiskām un individuālām lūkšanām kristiešu vienības nodomā ir jāatzīst par visas ekumeniskās kustības dvēseli, un to pamatot var saukt arī par garīgo ekumenismu. Kopēja lūkšana – tā, um, nav, nu, priekš tās nav nekāda šķēršļa. Mēs varam kopīgi lūgties, un mēs varam to pat darīt ārpus dievnamiem, ja kādam ir problēmas ieiet vienas vai otras konfesijas dievnamā. Mēs varam satikties arī citā vietā, varam lūgties uz ielas vai jūras krastā, ja, ja, ja tiešām tas ir tas šķērslis, bet kopējā lūkšanā ir milzīgs spēks. Un starp citu, par šo tēmu te ir ļoti skaista uh, Mm, tagad mums kādas klausītājas liecība Rita raksta, mana pieredze ir savādāk, jo atgriezos pie Dieva caur baptistu mācītāju nodarbībām. Mm. Rita, es nezinu, ko nozīmē, nozīmē saīsinājums KN, nezinu, <laughs> bet tātad viņai pašai šai te mūsu klausītāji Ritai liekas savādi, ka viņa atgriezies pie Dieva caur baptistu mācītāju nodarbībām. Un sekojuši tālāk esmu bijusi daudzos ekumeniskos pasākumos. E, varbūt, ka savādums slēpjas tajā, ka viņa ir e, katolieta, es tā pieļauju, Rita, es nezinu, ja es kļūdos, tad labojiet man lūdzu, ja? bet e, man jau liekas, ka tas ir ļoti skaisti, ka e, neskatoties uz to, kādai konfesijai piedar tie cilvēki, kuri manī ir uh, E, modinājuši vēlēšanos e, e, atjaunoties vai stiprināties attiecībās ar Dievu. Galvenais, lai es pats vai pati zinu, kas es esmu pēc tādas savas um, konfesionālās piedrības un tajā arvien stiprinos. Tas ir ļoti būtiski, jo tā kā es jau pirms mirkļa teicu, eh, nepareizi būtu domāt, ka eh, šie tādi ekumeniskie pasākumi <laughs> ir paredzēti tam, lai viena vai otra puse vilktu eh, tos klātesošos tā kā uz savu pusi, nu, respektīvi uz konvertēšanās pusi tieši mūsu Eh, konfesijā, vai ne? Tas nebūtu tas pareizais eh, vai īstais, ko vajadzētu darīt. Eh, tālāk šajā pašā 821. punktā mm, katehismā nākamā lieta – savstarpēja brālīga iepazīšana. Kā mēs pēc mirkļa redzēsim, tad ehm, tajās liecībās, kas man te vēl ir arī no citiem klausītājiem, ļoti bieži problēmas rodas tieši tāpēc, ka mēs vienkārši nepazīstam nepazīstam viens otru. Un iepazīšana tas nenozīmē uzreiz konfesijas maiņa. Iepazīt uh, citu cilvēku, uh, citu cilvēka ticību, tas mūs var tikai bagātināt. Man jāatzīst, ka man arī brīžiem ir, nu es nesaukšu tagad uh, vārdā konversijas, man ir dīvaini uh, izdzirdot par kaut kādām praksēm vai um, veidu, kā kaut kas tiek darīts kādā konkrētā draudzē, man var būt dīvaini, bet uh, tas jau nenozīmē, ka tas ir slikti, ne? Nākamā lieta, nu, lai man piedod brāļi priesteri, bet tas ir katehisms, kur es tagad cit, tic, citēju, ticīgo it īpaši priesteru ekumeniskā izglītošana. Ehm, ja jau tāds punkts ir izdalīts katehismu acīm redzot baznīcai, tādā visplašākajā nozīmē ir ļoti būtiski, lai tieši mūsu priesteri būtu izglītoti uh, eh, ekumēnismu jomā. Un nākamais dialogs starp teologiem un kristiešiem, kas pieder dažādām baznīcām kopienām dialogs un tikšanās. Jā, nu to jau mēs mazliet pieminējām, un tas, eh, tā kā es jau teicu, tas tiešām ir ļoti būtiski, lai mēs ne tikai eh, klausītos, ko kāds stāsta, vai eh, viena tante otrai teica, vai paziņu paziņu man stāstīja, un tas tur <laughs> kaut ko tur pieredzēja. Nē, nu ļoti svarīgi ir tas, ka man pašam ir šī personīgā pieredze, um, un kas, piemēram, par to, kas notiek tās vai citas konfesijas uh, draudzē, kas izdzird no konkrētās konfesijas cilvēkiem, nevis no tā, ko man kāds cits pastāstīja. Jo diezgan bieži mēdz būt arī tā, ka tā uh, cita cilvēka pieredze, viņa ir no kaut kādiem tur laikiem, nu un tad izrādās, ka, ka tie laiki, par kuriem man stāsta, ir 20. gadsimta, 40. vai 50. gadi, un jūs piekritīsiet, ka arī katoļu baznīca 20. gadsimta tur 50. vai uh, 60. izskatījās pilnīgi savādāk nekā tā ir šodien, ne? Un a, pēdējais punkts šajā te a, 821. punktā a, katehismā ir kristiešu sadarbība – dažādās jomās kalpojot cilvēkiem. Lūk, šī gan ir joma, kur eh, mums tiešām nevajadzētu būt problēmām. Un es atgriežos šeit pie nelielo pilsētu pieredzes, bet es domāju, ka viņi arī paši ar to varētu uh, padalīties un pastāstīt, kā tas ir, kad nešķiro cilvēku piedrību konfesijās, bet kopīgi kalpo tiem cilvēkiem, kur dzīvo mums apkārt. Uh, Un vēl viena lieta, ko es gribētu šeit no katehisma citēt, katehisms mums saka 822. punktā rūpes par vienības atjaunošanu skar visu baznīcu, gan ticīgos, gan viņu ganus. Un e, Turpat 822. punktā mēs arī uh, lasām, taču jāapzinās, ka šis svētais nodoms, visu kristiešu samierināšana, vienas vienīgās Kristus baznīcas vienībā pārsniedz visus cilvēciskos spēkus un spējas. Tīri cilvēciski, protams, ka tas nav iespējams. Bet tālāk šajā pašā punktā mēs lasām, tāpēc mēs visu savu cerību liekam uz Kristus lūkšanu par baznīcu, uz tēva mīlestību pret mums un uz svētā gara spēku. Uh, es pirmīt lasēju mūsu klausītājas uh, liecību, ka viņa atgriezās caur baptistu mācītāju nodarbībām un izrādās, ka tās nodarbības ir notikušas kultūras namā. <laughs> Paldies, Rita, par precizējumu. Nu, redziet, e, ka cilvēks nenobijās, būdams, būdama katoliete, aiziet uz baptistu mācītāju nodarbībām, tas palīdzēja cilvēkam atgriezties viņa ticības e, dzīvē, ticības praktizēšanā. Ļoti skaista liecība. Paldies jums, Rita. Vismaz viens drosmīgais mums ir, kurš uzrakstīja šeit uz uh, ēteru. Paldies! Eh, savukārt tās liecības, kuras es tagad uh, lasīšu, viņas jau ir man iepriekš iesūtītas, bet tas nenozīmē, protams, ka tu klausītāji arī nevar piedalīties un uzrakstīt uh, vai nu īziņu vai vatsapziņu 266 77 272 vai arī piezvanīt 679 69 131. ekumēnisms katoļa parastā dzīvē. Ailīta raksta, mana pieredze, ka citu konfesiju pārstāvjiem ir vieglāk pieņemt katoļus nekā katolim, piemēram, luterāni. Un tas raisa tādas bēdīgas pārdomas arī par sevi. Kas tas ir? Lepnība, iedomība, pārākuma sajūta. Paldies, Ailit. Tas tiešām ir tāds uh, jautājums sirdsapziņas izmeklēšanai, kas tas īsti ir, kāpēc mums, uh, katoļiem, ir bieži vien tāda pārākuma sajūta par citiem, citu konfesiju pārstāvjiem. Dāca raksta, manu paziņu un draugu lokā ir gan dažādi konfesiju ticīgie, gan vispār neticīgi cilvēki. Ikdienā par to pat nepiedomāju – bet kopumā man ir sajūta, ka luterāņi mūsu katoļus uztver diezgan aizspriedumaini. Pamatā priekšstatu veido nevis būtiskais par mums, ka mēs ticam Kristus patiesai klātbūtnei visvētākajā sakramentā, lielu uzmanību veltām svētajiem rakstiem, bet gan kaut kādas sekundāras lietas, nu, piemēram, gaļas nēšana piekdienā. Acīm redzot, mums trūkst dialoga tieši par ticības aspektiem. No šiem tematiem izvairāmies, līdz ar to rodas augsne aizspriedumiem. Paldies, Dāce, šeit nu tiešām ir tāda konkrēta viela pārdomām, mm, un es vēl te tādu papildus jautājumu sirdsapziņas izmeklēšanai pieliktu klāt, ja, piemēram, mēs sākam tādā mūsu draugu vai paziņu vai darba kolēģu vidē sarunāties, diskusē, diskutēt par to, kam tad kurš tic un kā tic viņa konkrēt, konkrētā konfesija, vai es, cienījamais, parastais vienkāršais katolis, vai es varu atbildēt uz jautājumiem par manas ticības uh, patiesībām, par manas baznīcas mācību, nu, kaut vai par to pašu gaļas nēšanu, kā es to pamatoju un vai es vispār to spēju pamatot. Jo diezgan bieži mums tomēr ir tā, ka Jā, nu jā, mēs tā darām, bet kāpēc darām, mēs nezinām, un tad ir kauns pa visu ģīmi, un tad ir labāk vispār tās tēmas nesākt, vai ne? Amanda raksta tā, Būtībā es dzīvoju savā burbulī, tāpēc ekumēnismu izdzīvot nenākas bieži, taču uh, dažādās kompānijās vienmēr uh, vairāk ir labā. Koncentrējamies uz to, ka mūsu centrā ir Jēzus. Lai gan reizēm iekšēji rodas tāda īpatnēja sajūta, jo apzinos, es zinu, kas ir sakramenti, ko tie dod – bet man pretī cilvēks ar atvērtu sirdi iespējams vēl vairāk iedziļinājies savas ticības, savā ticības dzīvē, taču viņš nav iepazinis Jēzu Euharistijā. Un tādējādi man paliek grūtāk ar ekumenismu iekšēji, jo man ir tāda iekšēji pienākuma sajūta otram iestāstīt, ko viņš laiž garām tāda ļoti godīga piekritīsiet atbilde, ka cilvēks, kurš pats ir pieredzējis un zina, kas ir euharistija, zina euharistijas spēku, nozīmi, ka viņam gribas to otram dot. Ne? Bet tiešām, acīm redzot, ir tādam uh, dziļam smalkumam dzīvē uh, jābūt, ir, uh, nu jā, <laughs> acīm redzot, jālūdz tāda uh, svētā gara gudrība, lai uh, ar eh, nu, tādu varu nelaustos otra cilvēka dzīvē, bet eh, nu, acīm redzot ar savu dzīvi mēģināt liecināt, cik būtiska ir uh, eh, eoharistija un tās uh, pieņemšana. Un starp citu tieši par šo tēmu mums ir kādas ģimenes liecība, uh, un šī ģimene raksta pieredze ir tāda saistībā ar ekumenismu, kā vīrs bija luterāns, bet pārnāca katoļu baznīcām nezinu, vai to var nosaukt par labu piemēru. Kāpēc viņš to darīja? Droši vien arī praktisku apsvērumu dēļ, lai visa ģimene dotos uz vienu baznīcu, bet jau būdams luterāns viņš gāja lūgties uz katoļu baznīcām, pirms mani vēl satika, jo tur esot bijusi labāka sajūta. Domāju, viņš saoda visvētāko sakramentu ne tikai es domāju, bet izrādās arī viņš pats saprata, ka tieši visvētākā sakramenta dēļ viņš uh, mainīja konfesiju. Nu, tāda interesanta ģimenes pieredze, ka uh, Tātad visvētākais sakraments ir tas, kurš uh, cilvēkam liek mainīt uh, konfesiju, bet es vēlreiz saku, ka tas nav uh, šīs lūkšana nedēļas par kristiešu vienotību <laughs> galvenais mērķis, vai ne, bet tāda, manuprāt, uh, divas liecības, šī liecība, ko, jūs, ko mēs dzirdējām no Amandas un, un šī, ko Linda raksta, kuras parāda to, ka Amanda uzdod šo jautājumu, nu, kā tad būt, jā, kā um, to otru cilvēku neievainojot, kā viņam nodot to patiesību, nu, piemēram, par visvētāko sakramentu, un šeit mēs savukārt redzam, ka uh, Dievs pats darbojās, ka vienkārši jābūt līdzās tam otram cilvēkam. Ehm, Ilze raksta, ekumēnisms pēc būtības ir vērts uz visu konfesiju apvienošanu, un to ļoti labi varēja piedzīvot šajos Ziemassvētkos, kad man uzrunāja Lutrāņu draudzi palīdzēt, un vēl, kad visu triju konfesiju draudžu locekļi, te runa par Ogres pilsētu, arī mācītāji izgāja pilsētas ielās kopā zvaigznes dienā nenorobežoties. Tas, manuprāt, ir svarīgākais ekumenismā. Un vēl arī visi lielie valsts svētki, taču visos lielos valsts svētkos tiek svinēti ekumeniskie dievkalpojumi. Šeit tāds atslēgas vārds šajā liecībā, paldies Ilze, ir šis nenorobežoties. Es jau pieminēju par to, ka mazās pilsētās būtu ļoti svarīgi, ka mēs dažādu Ehm, konfesiju pārstāvi vienotos. Un varbūt, ka reizēm liekas, nu ko tad tur šie vai tie, <laughs> es tiešām nevienu tagad konfesiju negribu saukt vārdā, lai nevienu neaizvainot, ja? bet mums brīžiem ir šie aizspriedumi, ka tie ir tādi vai šie ir šādi, un tad mēs eh, paliekam tajos savos aizspriedumos un pat nepiezvanam vai neuzrunājam to cilvēks un nejautājam, vai viņi vēlētos, piemēram, nu, piemēram, es tagad izdomāju krusta ceļā piedalīties kopīgā, ja? jā, vai kopīgi to organizēt. Vai arī pavisam drīz mums būs baznīcu nakts, kāpēc gan nevarētu, nu, kaut vai flashmob kopā uzorganizēt dažādu konfesiju pārstāvi, jā. Jo tā baznīca nakts jau tik un tā eh, notiks katrā konkrētajā baznīcā, bet, bet uzru, uzrīkot tādu reklāmas pasākumu visiem kopā, kāpēc gan ne, uh, tikai laikam jau visbiežāk problēma ir tajā, kurš tad uzņemsies atbildību, kurš tad sāks uh, visus apzvanīt, kurš tad sāks uh, kaut ko darīt beigu beigās, vai ne? Vēl cita liecība, tāda ļoti īsa un ļoti konkrēta. Man ir pozitīva pieredze ar lutrāņiem un baptistiem, gan individuāli komunicējot, gan pasākumos, gan darba jautājumos. Ļoti konkrēti un skaidri. Eh, savukārt eh, cita liecība, eh, Irina raksta, man īsti nav ko teikt. Sākotnēji, kad sāku praktizēt ticību, nu, vispareizākie man bija katoļi, bet tagad galvenais ir cilvēks, lai ir par, nevis pret Dievu. Un uh, pati pēdējā liecība, kas man šeit jau ir uh, uh, vakardien uzrakstīta, Jolanta raksta, ja godīgi, nezinu pat ko teikt, nav man nekādas pieredzes. <laughs> Nu, tā arī ir pieredze, ka man nav pieredzes. Uh, <laughs> varbūt, ka tas uh, liek domāt par to, ka ir jau arī kaut kādas tādas um, konkrētas situācijas vai konkrēti cilvēki, uh, kuri, kā te vienā citā liecībā jau arī bija rakstīts, kuri dzīvo tādā savā burbulī. Un, uh, nu, no vienas puses pat īstenībā tas jau nav nekas slikts, Nav nekas slikts tas, ka um, nu, mēs dzīvojam savā konkrētajā konfesijā, tikai uh, varbūt, ka ir svarīgi saprast to, ka pasaulē ir, ir arī uh, stipri vairāk šo te konfesiju, un ir cilvēki, kuri tāpat kā mēs, arī uh, tic Kristum, arī tic viņa spēkam un arī uh, godina uh, svēto garu, uh, un, un ļaujās viņa spēkam, un ka ja mēs uh, draudzējamies, ja mēs e, meklējam kopīgo, nevis to, kas mūs e, šķir, ka tādā e, gadījumā mēs varam arī kopīgi vairāk izdarīt, nekā tad, ja mēs esam tikai vieni paši. Atgriežoties pie katehisma 822. punkta, Es šīs dienas sarunas noslēgumā gribēju atgādināt vienu teikumu no šī punkta. Tajā mēs lasām, visu savu cerību mēs liekam uz Kristus lūkšanu par baznīcu, uz tēva mīlestību pret mums un uz svētā gara spēku. Mēs esam vāji savā būtībā, mēs cilvēki, es domāju, tādā visplašākajā nozīmē, mēs esam uh, grēka ievainoti, mēs esam uh, kaut kādu savstarpējo pārdarījumu ievainoti, bet svētā gara spēks, tēva mīlestība un Kristus lūkšana par mums ir tā, kura var nest izmaiņas. Gan manā dzīvē, gan tavā dzīvē, gan visā mūsu e, baznīcu ikdienā. To es arī patiešām katram no mums no sirds novēlu, un vēl es patiešām gribētu arī vēlēt, lai šī lūkšana par e, kristiešu vienotību un tādas e, kopēju ceļu meklēšana, lai ir ne tikai reizi gadā, lūkšana nedēļā par kristiešu vienotību, bet uh, biežāk gada laikā. Nu, un tad tas, ko es varu uzreiz tā ieteikt un, un kas man nāk prātā, tas, protams, ir pavisam drīz sāksies gavēnis, tas ir kopējs krustaceļš, pēc tam mājā ir baznīcu nakts, arī fantastiski iespēja, pēc tam būs svētceļojuma laiks, kāpēc gan neaicināt dažādu konfesiju kristiešu svētceļojumā uz Aglonu vai uz Skaistkalni, uh, varbūt kaut, nezinu, uz Kuldīgu, piemēram, vai ne, uh, Nu, un pēc tam jau arī rudenī mirušo piemiņas dienas, kāpēc kopīgi nelūgt par mirušajiem, lai viņi uh, aizbildina par mums, esot jau tur otrā pusē dzīvei. Līdz ar to, dārgo katoli parasto, parastais, kurš neko neuzrakstīja, <laughs> paldies Ritai, kuru padalījās, paldies tiem, kur man vakardien uzrakstīja, eh, es vēlu eh, katram no jums jauku pēcpusdienu un arī dzen vēl tiešām tādu atvērtu sirdi visiem tiem mūsu uh, brāļiem un māsām, kuri uh, varbūt tic savādāk, varbūt Dievu uzrunā savādāk, bet viņi tic tam pašam Dievam, viņi uh, pieņem to pašu Kristu par kungu un aicina to pašu svēto garu savā ikdienā. Lai tev skaista pēcpusdiena, un es ļoti ceru, ka tiekamies pēc nedēļas. Dievs ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. gadsimta mīstīķa Avils Terēze. It visā, kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzējumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, Māsa Meinārda. vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu.